gribēju jūs iedrošināt no Dieva vārda eh, un no 4. psalma. Eh, tur Dievs stāsta par taisnību. 4. psalmā tieši 6. pāns. Nesiet taisnības upurus un paļaujieties uz to kungu. Eh, tas, ka mēs esam taisnīgi, tas ir vēl viens veids, kā mēs atšķiramies no pasaules. Jo, kad jūs parunāsiet ar cilvēkiem, kas ir pasaulē, katrs taisnība loka tā, kā viņam ērtāk, tā, kā viņam izdevīgāk ir. Bet tad, kad nonāk zem sitienu šie cilvēki, tad viņi sūdzās, ka kāds cits nav bijis taisnīgs pret viņiem. Ja? Kaut arī paši dara tieši tāpat. Un šeit Bībelē Dievs iedrošina, ka taisnība tas ir upuris, ko mēs pienesam Dievam. Un tad, kad mēs daram, tad, kad mēs rīkojamies taisnīgi, tad mums bieži vien jāpaļaujās uz to kungu, ka viņš par mums parūpēsies, viņš mūs aizstāvēs, Mīļais debes Tēvs, paldies Tev, varnais kungs. Paldies, ka Tu mūs sargā. Paldies, ka Tu esi mūs eh, aizstāvis. Paldies, ka Tu par mums rūpējies. Dārgais Dievs, eh, palīdz mums Tev pateikties, slavējot Tevi. Mīļais kungs, tiešām daudzas lietas mēs pat nenojaušam, kur Tu esi par mums iestājies, kur Tu mūs esi aizstāvējis. Paldies, ka šodien varam šeit stāvēt, mīļais kungs. Paldies, ka Tu esi dzīves Dievs un eh, palīdz mums slavēt Tev patiesi. Palīdz mums slavēt Tev ne tikai šodien, šajā brīdī, bet visu laiku vienmēr palīdz mums ar pateicību pamosties, ar pateicību Tev iet gulēt, mīļais Dievs. Paldies, ka Tu esi tik labs. Un paldies, ka Tu mums palīdz iet par šauro teku, kas ved uz debesu valstību. Paldies Tev, mīļais kungs. Gaismas tēvs, Tu priecājies par saviem bērniem. Gaismas tēvs, tu priecājies par saviem bērniem. Un viss, kas labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. Un viss, kas labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. Un viss, kas labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. Gaismas tēvs, gaismas tēvs, tu nemainies, tu esi mūžīgs gaismas tēvs, tu nemainies, tu esi mūžīgs. Un viss, kas labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. Un viss, kas labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. Un viss, kas labs un pilnīgs ir, no tevis nav gaismas tēvs. Gaismas tēvs. Kungs, es tevi godinu, tavam pārdam dziedu slāvu, manā dzīvē ienācīt Laimīgs es, jo mani glābi, glābi tu, no debesīm nāci tu, uz zemes šīs, uz zemes šīs pie krustamīm, lai glābtu mūs no krusta nāves valstībā, no nāves debes rodībā. Kungs, es tevi godinu, no debesīm nāci tu, uz zemes šīs, uz zemes šīs pie krustamīm, lai glābtu mūs no krusta nāves valstībā, no nāves debes godībā, kungs es tevi godinu. Kungs es tevi godinu, tavam vārdam dziedu slāvu, manā dzīvē ienācīt. Laimīgs es, jo mani glābi, glābi tu, no debesīm nāci tu. Uz zemes šīs, uz zemes šīs pie krustam ir, lai glābtu mūs no krusta nāves valstībā, no nāves debes godībā. Kungs, es tevi godinu, no debesīm nāci tu. Uz zemes šīs, uz zemes šīs pie krustam ir, lai glābtu tu mūs no krusta nāves valstībā, no nāves debes godībā, kungs es tevi godinu. Kungs es tevi godinu. Kungs es tevi godinu. Kungs es tevi godinu. bēdās tevi piesaucu. Esi viss, kam dzīvoju, un visu sevi atdodu es tev. Tev savu dzīvi atdodu, Tev pie kājām nolieku, Man vienmēr esi blakus tu. bēdās tevi piesaucu, esi viskam dzīvoju, un visu sevi atdodu es tev. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Viens ceļš, Jēzus, viņš Viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Vien, vien blakus man, mana dziesmā tev laiskan, tava žēlastība manī sēdz. Nekad nemainīsies tu, tikai tevi sekošu visu mūžu tevi es dzīvošu. Es vienmēr, esi vienmēr blakus man, mana dziesmā tev lai skan, tava žēlastība mani sēdz. Nekad nemainīsies tu, tikai tevi sakošu, visu mūžu tevi dzīvošu. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Viens ceļš, Jēzus, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Tu esi ceļš un patiesība, tu esi manā dzīvība, vien tu tev visu atdodu. esi ceļš un patiesība, tu esi manā dzīvībā, vien tu tev visu atdodu. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Viens ceļš, Jēzus, Viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Pārenais kungs tu mūžīgais. Zeme jūra debes, viss tavs radījums, Pārēnais kungs tu mūžīgais, glābšanā tu mums un drošais patvērums. Mēs tevi slāvējām, kungs Jēzus. Tavā priekšā ceļi locīsies, mēs tevi slāvējam, kungs Jēzu. Nav neviens kā tu, neviens nav tāds kā tu. Bye. Slavenais kungs tu mūžīgais, zeme jūra debes, viss tavs radījums. Varenais kungs tu mūžīgais, glābšanā tu mums un drošais patvērums. Mēs tevi slāvējam, debējā, kungs Jēzu. Tavā priekšā ceļi locīsies, mēs tevi slāvējām, kungs Jēzu. Nav neviens kā tu, neviens nav tāds kā tu mēs tevi slavējam, kungs Jēzu. Tavā priekšā ceļi locīsies, mēs tevi slavējam, kungs Jēzu. Nav neviens kā tu, neviens nav tāds kā mēs Tev godām, Tevi pielūk, savas rokas paceļām, Tavu vārdu slavējām, vēlamies Tev godām, Tevi pielūk, savas rokas paceļām, Tavu vārdu slavējām, tāds kā tu, nav ir zemes tāds kā tu, nav ir zemes tāds kā tu, kas tik ļoti mīlētu, tāds kā tu, nav ir zemes tāds kā tu, nav ir zemes tāds kā tu kas tik ļoti mīlētu. Pateicībā nāku tava vaiga priekšā, kungs, cik lieli tavi darbi, brīnums viss, ko dari tu, pateicībā nāku Tava vaiga priekšā, kungs, cik lieli tavi darbi, brīnums viss, ko dari tu, tu esi liels, lieli tavi brīnumi, neviens cits nav tāds kā tu. Neviens cits nav tāds kā tu, tu esi liels, lieli tavi brīnumi, mī, neviens cits nav tāds kā tu. Neviens cits nav tāds kā tu. Tavā klātbūtnē mana sirds tev dzied, acis aizvēros tevi piesaucu. Jēzu atklājies savā godībā, mani dziedini, lai žēlastībā līst, tavās brūcēs esmu brīdis. Tavās brūcēs dziedināts, Tavās brūcēs apžēlots, Tavās rokās pasargāts, Tavās brūcēs esmu brīvs, Tavās brūcēs dziedināts, Tavās brūcēs apžēlots, tavās rokās pasargāts. Tavā klātbūtnē mana sirds tev dzied, acis aizvēru, tevi piesaucu. Jēzu atklājies savā godībā, mani dziedini, lai žēlastībā līst tava klātbūtnē. Mana sirds tev dzied acis aizvēro, tevi piesaucu, Jēzu atklājies savā godībā, mani dziedini, lai žēlastībā. Paldies, Damies, kungs. Paldies, ka Tavs žēlstība ir pār mums. Paldies, Jēzus, visu, ko Tu esi izdarījis mūsu dēļ. Paldies, Tev, debes Tēvs, ka Tev vienmēr ir plāns, kā Tavs bērns atbrīvot, kā Taviem bērniem palīdzēt. Paldies, ka Tu esi nomodā. Paldies, ka Tu nesnaud. Tad, kad mums iet grūti, Tu neesi aizsnaudies. Paldies, ka Tavs vārds saka tieši pretēji. Tad, kad mums iet grūti, tad Tu mums esi vēl tuvāk nekā ierasts. Tad tā uzmanība ir vēl vairāk pievērsta katram mums. Paldies Tev, mīļais Dievs. Kungs, lūdzam tiešām, kad ienainiekam neizdodās mūs pievilkt, apmānīt. Un, kungs, paldies, kad grēkam nav varas pār mums. Paldies, ka esam brīvi darīt. Paldies Tev, mīļais Dievs. Tu esi mūsu kungs, un es lūdzu, ka mums visiem vienmēr tā arī būtu. Ka neviena cita lieta pār mums nevaldītu, ka, ka dziedāja, tā kā dziedājam, ka Tu mums esi viss svarīgākais, ka Tu katram no mums esi labākais draugs, Es lūdzu, ka katrs no mums, ka mēs Tev uzticam mūsu nāstas varnais Dievs. Nevienmēr tas ir viegli, jo tas liekas personiski un īpaši un, un liekas, ka tikai man ir nāstas varnais Dievs. Bet paldies, ka Tu esi pieejams, paldies, ka Tavs auss ir atvērts uz mums un paldies, ka mēs Tev varam uzticēt. Un paldies, ka Tu uzreiz steidzies ar risinājumu. Paldies, ka tā kā, tā kā Daniels, ka viņš lūdz gavēja, pirms viņš vēl bija pabeidzis lūgt, tu jau sūtīji savu eņģeli ar atbildi. Mīļas Dievs, paldies, ka tu vienmēr steidzies mums palīgā. Paldies, ka neesam kā vien kā bāreņi. Paldies, ka tu esi mūsu teicis debesīs, gādīgs teicis. Paldies Tev. Āmen. Es šodien runāšu par uh, tēmu liec savus kājas uz klints. Liec savus kājas uz klints jeb cel, cel savu namu uz klīnci. Mateja evaņģēlija 7, no 24 līdz 27, un Lūkas evaņģēlija 6 nodaļa no 46 līdz 49 pantam. Vienu un tāpat līdzība, um, ko Jēzus uh, stāst. Es gan gribētu aizlūgt pirms tam. Mēs nu, debes tēvs, es Tev pateicos, kungs, par šo dienu, es Tev pateicos par katru cilvēku, kas ir šeit. Paldies Tev, Dievs, ka Tu viņus ļoti mīli, ka Tu mīli mūsu Dievs un ka Tu esi ar mums. Paldies, Dievs, ka no gada, no gada, no svētdienas uz svētdienu Tu esi bijis uzticams, Dievs. Un, ja mēs pat kādreiz neesam uzticami, Tu paliec uzticīgs, Dievs. Paldies Tev, kungs, Dievs. Un svetīju tiešām šo laiku, kas mums būs kopā sadraudzībā arī ar Tavu vārdu, Dievs. Tāpēc es lūdzu, kungs, lieto, lūdzu man paņem visu lieko nostāvs, es paslēpjos aiz krusta, Dievs, es Tev lūdzu Tavu žēlistību, Tēvs. Tiešām dalīties tikai to, ko Tu man esi Devs, Dievs, un dalīties to, lai tas būtu tīri, skaidri, saprotams, Dievs, bez liekiem vārdiem. Tēvs, Jēzus Kristus vārdā es Tev lūdzu. Un visi saka, amen. Lasīsim Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa no 24. līdz 27. pantam. Tāpēc ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēla, cēlis uz klints. Kad stipras lietus lija un straumes nāca un vēja pūta un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka, jo tas bija celts uz klints. Un ik viens, kas šos mans vārdus dzird un nedara, pielīdzināms ģeķim, jeb muļķim, kas savu namu cēlis uz smiltīm. Kad stipras lietas lija un straumes nāca un vēja pūta un gāzās namam virsū, tad tas sabruka un posts bija liels un Lūkas evaņģēlijas 6. nodaļa no 49. līdz no 46. līdz 49. pantam. Ko jūs mani saucat, kungs, kungs, bet nedarat, ko es saku? Ik viens, kas pie manis nāk un manus vārdus dzird un dara, es jums rādīšu, kam viņš līdzināms. Tas ir līdzināms cilvēkam, kas ēku celdams dziļi raka un pamatu lika uz klints. Kad nu plūdi nāca, tad ūdeņi lauzās uz ēku, bet nespēja to kustināt, jo tā bija celta uz klints. Bet kas dzird un nedara, tas ir līdzināms cilvēkam, kas ēku uztaisīja uz zemes bez pamata, un kad ūdeņi tai lauzās virsū, tad ēka tūdaļ sagruva, un šīs ēkas gāšanās bija liela. Kas dzird un dara, kas ne, dzird un nedara – Šeit tiek runāt par diviem pamatiem. Viens ir smilts un viens ir klīns. Un, uh, ja es pasaku, tātad cilvēks, kas, kas manus vārdus dzird, uh, Mateja evaņģēlijā bija šos manus vārdus dzird, tad, tad varētu būt, ka tas ir tajās prediķī, ko viņš runāja, tad, tad viss Mateja evaņģēlijā 5. 6. nodaļa. Bet Lūkas evaņģēlijā manus vārdus, vienkārši manus vārdus, kas dzird un kas nedara, vai kas dzird un kas dara, tad, tad ir divi dažādi cilvēki ir divi pamati, uz ko mēs varam celt. Um, tātad ir Dievs, uzreiz, ja es saku uzreiz, tātad tie ir cilvēki, es viņus līdzim pielīdzināšu cilvēkam. Viens ir gudrs un viens ir muļķis. Dzird un dara, dzird un dara. Un kas dzird un dara, tas ir tas, kas ceļ uz klīns. Un tās pamats, kas nevar tikt aizskolots, jeb stiprs pamats. Un smiltis ir tātad kaut kas, ko ūdens un plūda aizskalo prom. Tas ir kaut kas, kas ir nepastāvīgs. Grūtos un izaicinājumu pilnos brīžos nedod vajadzīgo spēku, lai pastāvētu. Kas dzird un nedara, tas ir tas, kas ceļu smilts. Saki, dzird un dara? Dzird un nedara. Ir klints, uz ko ceļ tas, kurš dzird un dara. Es to atkārtošu daudz, <laughs> tāpēc, ka tur ir tā, uh, pats sāls, un kas nedzird un nedara. Un interesanti, ka, um, ja mēs padomājam par mājām um, vai pa, vispār par laika apstākļiem, kādās varbūt pasaules valstīs, nu tie vētras vai uh, mēs vispār dzīvojam ļoti svētītā valstī. <laughs> Jo, ja mēs nu, paskatāmies, ir vietas pasaulē, kur uh, ir vētras, ir tāda diezgan nu, regulāra, vismaz gada laikos kaut kādos brīžos ir regulāra parādība un citreiz postošāk nekā cits gads, bet, uh, bet kādā ziņā, ja mēs, piemēram, paskatītos mūsu Latvijas apstākļos, vētra un lietus un lieli plūdi jau nav tāda uh, ikdiena, ne, kā, kas mums ir. Varbūt izņemot pavasaros vairāk tiem, kas ogras pusē dzīvo. Um, Karā ziņā nu, tā nav tāda standarts. Tad, tā ir tāda ļoti nestandarta situācija, kad ir vētra, kad ir plūdi, kad nāk ūdeņi virsū. Tas ir kaut kas, ko mēs varbūt uh, nedomājam katru dienu piedzīvot, bet viņi kādreiz gadās. Pamatu stiprums atklājas tad, kad ir plūdi un vētra, lietus un ūdens. Tas, uz ko tu esi cēlis savu māju, savu namu, parādīsies tad, kad būs vētra, kad būs straumes, kad būs plūdi, kad tas viss gāzīsies tavam namam virsū, uz tajā brīdī pam, tas parādās, kā, uz ko ir celta pamats, uz kāds ir pamats, uz ko māja celta. Tas, ko mēs esam uzcēluši, iespējams ne ar ko, ne ar ko neatšķiras. Mājas var būt viena otrai blakus, bet pēc, pat pēc viena projekta vai pilnīgi vienādas mājas mēs skatāmies, Un, bet tikai nestanda izaicinājumi pilnu brīžu parāda tos, ko patiesībā ir celta ēka. Tad ir, ir, ir kāds ēks, kurš paliks, kurš nespēja kustināt visu šie notikumi, un ir kāds ēks, kas sabruks, un kur būs posts, būs ļoti liels. Un kas tad ir šīs ēkas? Tās ir dzīves. Ne? Tad dzīves, ja es saku, tad, tad es pielīdzinu to vīru tādam, kurš savu namu, savu dzīvi, varētu teikt, ceļ, ceļ uz stipru pamatu kas dzird manus vārdus un dara. Tas ceļ savu dzīvi uz, uz klīns, uz pamata, uz stipru pamata. Esot uh, neticīgi cilvēku vidū vai cilvēku, kur varbūt, es nedomāju, ka viņi neticīgi, bet cilvēku, kur Dievu, Dievam nesako, uh, nepagodina viņu savām dzīvēm, uh, Jo Dieva vārds arī mums atklāja, ka neviens jau cilvēks savā sirdsapziņā neviens nu, nevar pateikt. Eh, tie, nu, Dievs ir parādījis un atklājis sev. Nevienam cilvēkam nav attaisnojama, ka viņš netic vai kā. Būtībā, ja mēs iedziļināmies, cilvēks ir dzirdējis, viņš zina, bet viņš ir pieņēmis lēmumu nesakot Dievam. Viņš ir pieņēmis lēmumu, viņš ir dzirdējis tos, tos Dievu vārdus, bet viņš nesako. Un tādi cilvēki mums ir vis, vispār visur apkārt, kur mēs ejam. Mūsu draugos, tavos draugos noteikti ir kādi, kas, uh, kas nesako Dievam, kas nedzīvo pēc Dieva vārda, nedzīvo pēc viņa, pēc viņa principiem, kas Dievu vispār norāda, viņš nav viņa dzīvēs. Un uh, paskatoties uz viņiem, un mēs varam teikt, viņiem viss ir kārtībā, viņa mājas, viņa dzīves ir skaistas. Mēs kādā brīdī varam salīdzināt iespējams sevi ar viņiem, mēs liekas, nu vau, nu viņiem tiešām viss ir kārtībā. Bet Dieva vārds un Jēzus pasaka, ka katrs nams, kas nav celts uz klīns, uh, Katrs nams, kas nav celts uz stipra pamata, sabruks. Sabruks. Uh, tas nenozīmē, ka es eju tagad pie visiem neticīgiem un kliedzies, ā, tavu māju sabruks. Bet mēs varam brīdināt, mēs varam teikt, un mēs varam pie sevīm padomāt, kā mēs ceļam savus namus, kā mēs ceļam savus dzīves, uz kādu pamatu. Dzird un dara. Bet katrs nams, kas nav celts uz klīns, katrs nams, kur pamatus nav klīns, kur nav akmens, sabruks un pos būs liels. Tas ir tikai laika jautājums. Ir daudz cilvēku, kas saka, man Dievs nekad nav bijis vajadzīgs, man viss ir kārtībā. Man Dievu nevajag. Es gribētu atbildēt tādam cilvēkam teikt, uzmanies. Tavs dzīves vētra vēl nav atnākusi. Tu vēl neesi piedzīvojis plūdes un straumas vēl nav gāzušās pār tavai dzīvē. Uzmanies. Jo, kad Jēzus saka par vētru, kad nu plūdi nāca, tad ūdeņi lauzās uz ēku. Viņš nesaka, iespējams, ja kādreiz nāks plūdi, iespējams, ja kādreiz nāks vētras, iespējams, ja kādreiz nāks straumes. Nē, viņš saka, kad nāks. Un tas nozīmē, tas ir tikai laika jautājums. Vētra nav tikai dažiem cilvēkiem, tā ir mums visiem. Katram dzīvē reiz pienāk vētra. Tā var būt finansiāla vētra, pazaudēts darbs, maksājumi, kur ir jāmaksā. Tas tad nestandarta situācija, problēmas, grūtības, veselības plūdi, problēma plūdi. Un tāda lielākā strauma, kas pār mums visiem gāzīsies kādā brīdī, tā būs mūsu nav nu, tātad, diena, kad mums būs jāaiziet no šīs pasaules. Mēs zinām, kad mēs piedaram Jēzum Kristum, viss, kas piedar viņam, tie nemirst. Tikai pāriet no vienas <laughs> pasaules uz otru. Tie nekad nemirst. Paliks tikai šeit ķermenis, kurš tāpat tiks atjaunots. Kad Jēzus nāks otro reizi. Un visi skaistie nami, kur ir sabrukuši mums apkārt, Mēs varam apstīties tik daudz un tik bieži mēs redzam, kad ir cilvēki, kas liekas, viņiem ir skaisti nami, purvīgas mājas, skaistas dzīves, viņiem viss ir kārtībā. Viņiem tu pasties uz viņu Facebook profilu un liekas, nu wow, tur viss ir kārtībā, tur ir skaistas mašīnas, tur ir skaisti saģēbušies bērni vai vienalga, viss, viss ir ļoti skaisti, viss ļoti labi. Viņa dzīvēs nav Dievs, un viņa dzīvēs, piemēram, ne, viņa nesako Dievam viņa pamats ir uz smiltīm. Uz kaut kā, kas ir nepastāvīgs. Un kad nāk vēders un ir bijuši tik daudz cilvēku, tik daudz cilvēku, gan populāri slaveni cilvēki, kas, kas ar lielām naudas kaudzēm vienkārši, viņiem ir miljardi, bet viņiem ienāk vētra viņa dzīvē, piemēram, kā slimība vai kas, un viņi vienkārši aiziet no šīs pasaules. Viņi, viņi nam sabrūk. Un kāds uzdod, un Dievs skatās no, no, no debesīm un saka, nu kur ir tavu? Tās viss skaistais nams, viss viss, uz ko tu cēli, tu nepievērš uzmanību vienai svarīgai lietai, un tas ir pamats, uz ko tu cēli. Dzird un dara. Jo nav cita pamata, kas var pastāvēt, un tas ir klīns. Tas ir akmens. Uh, dzird un dara, un tad es tā, nu, kas manus vārdus dzird un dara, un es tā domu pārdomāju, tātad manus vārdus, kas dzird un kas dara. Nu, un uh, Es domāju, nu, es pārdomāju, kas tad man ir jādara. Tad, tad skaidrs, kad ir kaut kas jādara. Ne? Un es domāju, nu, manus vārdus, nu, labi, manus vārdus. Nu, tad es lasu jauno derību, visu, ko Jēzus ir teicis. Ja? Es paņemu to visu, angļu valodā bībelēs ir ar sarkanu, ja, visi Jēzus vārdi. Nu, es vien brīdi pat ļoti izteikti sarkano visu lasīju. Tātad, ko Jēzus man saka? Un tad kādā brīdī mēs lasām Dievu vārdu, kur tā kā paskaidros, ka patiesībā viss Dievu vārds, visa Bībele ir, ir, ir Dievu vārds. Un, un tad es sāku domāt, ā, nu tad ir viss Dievu vārds jāsāk klausīt un jāsāk darīt. Un tad es iekāpu tādā tā kā darba vagoniņā, kur es sāku darīt. Es sāku darīt un darīt un darīt un darīt. Un tad vienā brīdī liekas, es esmu daudz izdarījis, bet pienāk brīdis, ka es apzinos patiesībā, es neko neesmu izdarījis. Vai viens cits slikts darbs sabojā visu to iepriekšējo darbu. Tad sakal ceļos augšā un daru un daru un darbu ir nenormāli daudz. Viss, kas tur ja, viss ir jādara un tad es seju uz dievkalpojumiem un klausos Dievu vārdā un visi kaut ko sludina. Viss ir kaut kas, kaut kas vienmēr, vienmēr jādara. Tev jādara tas. Viens svētdien, viens sludinātājs saka, tas te ir vissvarīgākais. Nākošā svētdien, nē, šitas ir vissvarīgākais. Tev ir šitas jādara, tas jādara, tas jādara, šitas jādara, šitas jādara, tas viss kaut kas jādara. Es daru, daru, daru, daru, daru. Ziniet, kur bija problēma? Es lasīju un darīju. Bet ja es saku, kas dzird man vārdu un dara, kas dzird un dara, ja mēs paņem šo grāmatu, Bībeli, un šeit ir tā atšķirība. Šeit ir tā atšķirība. Ja mēs paņemam šo vārdu, šo dievu vārdu un lasam no A līdz Z un cenšamies darīt visu, bet mums nav dzīves attiecības ar Dievu. Ar Dievu mums, piemēram, ja kādam cilvēkam nav nekāds sakars, tad mēs ļoti bieži, tad tās cilvēks visticamāk, visbiežāk tiks līdzināts farizējam ka es paņemu Dievu vārdu, nu, paldies Dievs, es paņemu to vārdu un es viņu tagad lietošu. Tā nav pamata Dieva mēķis mums dzīvē. Mūsu mērķis, Dieva mēķis mūsu dzīvē un tas, par ko viņš nomir, ja tu iedziļinies un saprot, ir attiecības, ko viņš vēlās ar tevi. Tāpēc mēs ņemam Dievu vārdu, mēs lasam, bet mēs klausamies Dievu šodien, ko tu man saki. Dievs šodien, ko tu man saki. Kas ir tas, ko tu uz manim runā šo svētdien? Kas ir tas, ko tu uz manim runā šodien, pirmdien, otrdien? Dievs, es gribu dzirdēt Tavu vārdu, dzirdēt Tavu vārdu. Dievs ir dzīvs. Pasaka kaimiņam, Dievs ir dzīvs. Viņš ir dzīvs Dievs. Viņš ir dzīvs Dievs. Tik daudz cilvēku paņem šo, uh, cik daudz cilvēku caur gadsimtiem ir vienkārši paņēmuši šo un šo parasto papīru, melns uz baltu uzrakstījuši un viss, un nekāda ne Dievam pat tūmā nepieiet. Viņi paņem tos likumus, viņi cenšas darīt, viņi dar, dar, dar, bet Dievs saka, es gribu attiecības ar tevīm. Nāc pie manām kājām, nāc pie manīm, uzrunā man, lūdzu, stāst, viss, kas tev sirdī dalies. Kas dzird un dara, kas dzird un dara. Tāpēc, kad es lasu Dievu vārdu, man ir svarīgi teikt, Dievs, ko tu runā uz manīm šodien? Tie visi likumi jau ir dzīvi, tas viss, ko Dievs saka tajā savā vārdā, tā tas arī ir, viss tas vārds ir, viņš ir dzīvs. Viņš ir patiesis, viņš mēs varam lietot, bet ja mēs paņemam bez tām attiecībām un sākam lietot, tas, ko mēs nonāksim, ir ļoti nenormāli garā sarakstā, kas mums ir jāizdara. Bet, kad mēs ejam ikdienā savās attiecībās, ejot Dievu dzīvojot, ka mēs atveram savus sirds, ka mēs klausamies uz viņu, Un kad ir kādas situācijas, vai vienalga kāds, vai tās ir labas vai slikts, ka mēs, mēs klausamies un Dievs vienmēr runā. Dievs vienmēr runā. Viņš gan runā šajā kontekstā, viņš runā šajā. Personīgi es esmu tas, kurš ļoti uzmanīgs. Ja kaut kas tiek ārpus Bībeles sludināt kādu citu patiesību, es viņu mazāk klausos. Es gribu, kas ir šeit, salīdzināt ar šo Dievu vārdu. Bet Dievs ņem šo vārdu, viņš dara dzīvu tev tavā dzīvē. Nu, jūs zināt, pa ko es runāju? Ka tas ir, ir tā atšķirība, ir, ir, ir uzrakstīts vārds, bet ir vārds, kas ir dzīves tavā sirdī, tas ir tev. Un es gribu uzdot tev jautājumu, vai tev ir tavā dzīvē kādas reize, kad Dievs tev ļoti skaidri uzrunīs caur, caur Dievu vārdu, uzrunājis tev caur Dievu vārdu. Ļoti skaidri, pacauro. Tev ir tavs apsolījums, ne? ko Dievs ir teicis, vai, vai, vai kādā brīdī grūtā varbūt brīdī Dievs tev ir Devs apsolījumu. Tu esi varbūt, varbūt, pat varbūt kāds atsūtīs rakstvietu īziņā, varbūt tu esi atnācis uz dievkalpojumu, viens teikums tajā dievkalpojumā tev bijis tā, ka tev zvani skan, nu tādā veidā, ka tev saskan tas, ko tu esi piedzīvojis, tas, kas tev ir, tu saskan, tev ir wow, rek un ir, Dievs uz manīm runā. Dievs pamāc man, kungs Jēzus pamāc man, Dievs, es gribu zināt, es gribu saprast, es gribu, es gribu uh, es gribu ne tikai, jā, šeit ir nenormāli daudz, kungs Dievs, kas ir vispār teicis, kas man ir jādara, un tik daudzās sfērās man vēl nav viss kārtībā. Bet Dievs pamāc man, Dievs pamāc man, un Dievs atver, es atveru Dievu vārdu lasu. Tas tik ļoti iedrošina, tas tik ļoti uzrunā. Dzird un dara. Tās ir dzīves attiecības ar Dievu. Un uh, <clears throat> pēdējo, nu ši, šajā gadā, var teikt, ir, um, kāpēc es dalos ar šo, tāpēc, ka šis man ir ļoti spēcīgi šajā brīdī uh, manā dzīvē. Tas ir tāds, kad dzīves, nu, kad es, kas dzird un dara, ir tas, kurš pastāvēs. Kad vētras nāk un uh, <clears throat> es gribētu uh, nedaudz jums padalīties ar, ar no savas dzīves trijām tādām situācijām, kas manā dzīvē bija bijušas un kur, um, kas man ir, kur Dievs ir runājis un es esmu darījis to, ko viņš saka. Un tad, kad ir nākuši vētras vai nākuši pārbaudījumi, es esmu pastāvējis. Dievu spēkā. Un uh, viena no tādām situācijām bija tad, kad es biju īrijā, es kalpoju, un man bija tāda doma, ka nu, es īrijā palikšu vismaz vēl septiņas gadus noteikti, Droši vien kā aprecēšos īrijā, man tā, tā sapratne bija, jo, nu, es saprotu, es biju pēc tam, kad es atgriezos pēc gada, es pabeidzu, gadu laikā es pabeidzu uh, vidēju izglītību, Liepājas vakarskolā, pēc tam Dievs sakārtoja man aizbraukt uz ASV uz Bībeles skolu, pēc Bībeles skolas man nosūtīja uz īriju, kur es strādāju draudzē, kā, Korkā, un pie mācītāja Nika Kesedī. Un uh, tur, kad es nonācu, man bija tāda saprata, nu, kad uh, es šeit, man bija ļoti labi tur. Man bija ļoti labi tur. Man bija tas no, par Filipu no apustuļu darbiem, kad viņam visur ir atmoda, viņam 3000 cilvēku atgriežās, un, un viņš, viņam viss ir kārtībā, un pēkšņi Dievs viņu paroja aizved viņu tuksnesī, kur viņš vienu cilvēks attiek. Nu, kad man bija tā, man bija tur tā atmoda, man bija viss kaut kas, kas tik tur notika. Man likās, nu, wow, šeit ir ļoti labi, man bija finansiāli ļoti labi, man nebija problēmas, man par mani bija parūpējušies. Uh, Man bija, um, nu viss, man bija ko darīt, man bija draudzes dzīves, jo bija draudzes dzīvē, tur fantastiski cilvēki, viss tur bija ļoti labi. Un uh, es atbraucu uz Latviju, un uh, tas tās sākās ar to, kad es pirms tam jau vienreiz biju atbraucis, kur man viens strādāja kristīgā radio, Andris Suščiks, viņš nointervēja nu, man, es pastāstīju savu liecību, un caur, ar man sazinājās mūsu māsa Kristīna Millera. Un uh, sa sazinājās, un viņa teica, tad vienreiz viņa, nu, mēs tur, Dievs ļoti uzrunāja viņai tā kā rakstīt, atbildēt, nu, tā kā vairāk, nu, caur Dievu vārdu paskaidrot kādas lietas, es tur ļoti daudz rakstīju. Viņa uzdeva jautājumus no Bībeles kaut kādas lietas, kā tas ir un tā, un, un tad viņa dzirdēja, ka es esmu Latvijā, ka es braukšu uz Latviju, viņa palūdzu, vai tu lūdzu nevarētu atbraukt uz skuldīgi. Un uh, tur māsu Lūčī, uh, viņa tā kā vadīja draudzu, vada tajā laikā, un Es labi, nu es aizbraukšu. Un es atbraucu vienreiz, es vienkārši kalpoju, un es, es tur tās, tajā brīdī esot, es vienkārši, es sāku skatīties, un, un interesanti viena lieta, ko <laughs> Lučī man maz pazina, bet viņi pienāca, viņi pateica, Matīs, tu kalpos, tu dzīvos kuldīgā un kalpos jauniešiem. <laughs> tajā laikā es vēl biju īrijā, un es tāds, hm, jā, jā, mm, viss kārtībā. <laughs> Es tā padomāju, nu jā, labi ir, labi ir. Bet es aizbraucu atpakaļ mājām, un es, es nesapratu, un es biju tāds apjūtas, un es saku, Dievs, vai tiešām? Un tad bija vesels vēl kaut kāds laiks, kur es vienkārši dzīvoju, un es vairs nejūtos, ka šeit ir mana vieta, nu īrijā. Es tā kā, nu vienkārši tā dīvaini, tāds bišs sajukums prātā bija. Es domāju, ko tas viss nozīmē, Dievs? man nu, tādu no sākumā ļoti klusu, bet pēc tam arvien vairāk, un tajā laikā es ļoti daudz rakstīju, tā kā dienas grāmatu, un es ļoti tur viens skaļāk un skaļāk dzirdu to teikumu, te bija jābrauc atpakaļ uz Latviju. Un tik līdz es to sāku tā skaidrāk dzirdēt, man ieslēdzās nenormāls bailes. Es teicu, Dievs, tas taču ir nereāli. Man tur neviena nav. Nu, ģimene, jā, bet tāda ne draudze, ne, ne, ne, ne cilvēki, tāda, piemēram, nu, kur, ko, ko es tur darīšu? ko tu gribi, lai es tur daru, ko, ko es tur darīšu, un ilgu laiku notika šī cīņa, un man bija nemiers, un nemiers, un nemiers, un, un, un ko, nu, ko tad es iešu strādāt, un, un, un kā, kā tad tas notiks, un, un, un es viens pats vēl, es aizbraukšu apakaļ, es domāju, nu kā, un uh, sanāca tā, kad es uh, aizbraukt uz Letterkenijas draudz pie mācītāja Gareta, uh, Un tajā svētdienā sludināja viens mācītājs, un viņš teica šos vārdus. Tādēļ es jums saku, nezūdietiet savas dzīvības dēļ, ko ēdisiet un ko dzersiet, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsieties. Vai dzīvība nav labāk nekā barība, un vai miesa nav labāk nekā drēbes, skatieties uz putniem gaisā, ne tie sēji, ne tie pļauj, ne tie sakrās šķūņos, un jūsu debesu tēvs tos baro. Vai tad jūs nesat daudz labāk nekā viņi? Kurš jūsu starpā var zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? Un kāpēc jūs zūdieties apģērbdēji? Mācieties no puķiem laukā, ka tās ne aug, ne strādā, ne tās vērp. Tomēr es jums saku, Salmans visā savā godībā nav tā, nav tā bijis apģērbs kā viena no tām. Ja tad Dievs zāla laukā, kas šodien stāv un rīt tiek iemest krāsnī, tā ģērba, vai tad ne daudz vairāk jūs, jūs masticīgie. Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim vai ko dzersim vai ko ģērbsimies. Jo pēc visa tā pagānzenas bet dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas tāpēc, tā, tāps piemestas. Tāpēc nezūdieties nākamā rīta dēļ, jo rītdien pat par sevi zūdīsies. Ik vienai dienai pietiek pašai savu bēdu. Tas ir Mata evaņģēlijas 6. nodaļa no 25. līdz 34. pantam. Ļoti nu, zinām rakstvieta, ne? Bet tajā rītā man vienkārši Dievs tik spēcīgi Man nekad nebija burti lekuši tā virsū no šīs <laughs> raksturietas tajā rītā, cik spēcīgi Dievs uzrunāja. Cik spēcīgi Dievs pateica. Viņš saka, Matīs, es saku, brauc uz Latviju un es ar tevim parūpēšos. Un tajā brīdī man bija izvēle, ko darīt. Es dzirdēju, bet palika viens jautājums. Darīt vai nedarīt? Darīt vai nedarīt? Un es pieņēmu lēmumu darīt. Es pieņēmu lēmumu uzticēties. Un Varbūt tas neiz, neizklausās tik, nu tā, baisi vai kā, bet man tas bija, tas bija reāli kāpt no laivas ārā, kāpt tajā ūdenī, jo es tiešām nezināju, kas man tur sagaida. Uh, turklāt vēl mācītājs, tas viņš tāds vispār kaut kādas tādas, nu, ja vienā brīdī gāja runa, kad iespējams viņi tā atbalstīt man dibināt, varbūt draudz tajā laikā, bet kaut kādas tādas sarunas, bet viņš vispār at, norobežojas no manīm. Es vispār, var teikt, brauc viens pats. Uh, Un bet šie raksti tik spēcīgi tajā svētdienā man uzrunāja, tik spēcīgi, un es pieņemu lēmumu, es paklausīšu Dievs, es darīšu. Un tad, kad es atbraucu atpakaļ uz Latviju, tieši tas bija mans, tieši Dievs bija tas, kas man, tad, kad nāca visādi pārbaudījumi, visādas grūtības, vai kad es biju viens pats, vai es pastāvēju. Es vienkārši pastāvēju. Viss plūdi, kas vēlās virsū kaut kādas situācijas, kad nebija naudas, Dievs vienkārši parūpējās. Tāpēc, ka es teicu, Dievs, es vienkārši ticu Tev. Es vienkārši ticu, ko tu te esi rakstījis. Es lieku savu dzīvi uz to, es lieku savus kājas uz šī pamata un es eju, Dievs, un es gribu, lai tu pagodini savu vārdu. Tā bija viena no situācijām. Filipiešiem 4.13 ir viena rakstvieta. Bija nākošā situācija. Redziet, mēs varam kādreiz lasīt, un ir arī droši vien noteikti arī tavā dzīvē tādas situācijas, kad tu lasi, tu lasi Dievu vārdu, un iespējams nekas tev neuzrunā. Bet es iedrošinu vienkārši lasīt. Jo man arī, nu mēs, piemēram, lasam, lasam, bet kādu brīdi ir šie, šie momenti, kad tas, tas, kas ir tur rakstīts, iespējams tevis jau izlasīts simtiem reižu, pēkšņi ļoti spēcīgs tev runā uz tevīm. Un uh, Filipiešiem 4.13 ir rakstīts, es visu spēju tā spēkā, kas man dara stipra. Bija kāda cīņa manā dzīvē, ko es cīnījos ļoti spēcīgi. Un man likās, nu es viņu nekad nevarēšu uzvarēt. Un es aizbraucu uz laukiem pie vecmāmas, un es norobežojos no visas pasaules, un turklāt es vēl telefonu biju aizmirsis, un viss kaut nu, tādas situācijas bija. Es pilnībā paliku viens pats. Es domāju, nu jā, ko lai es daru Dievs? Un es sāku tā kā lūgt, sāku runāties, un tieši šī rakstvieta par Filipiešiem 4.13 man tik spēcīgi ja atkal lec no Dieva vārda augšā. Reiz, nu, kad na, Dievs uzrunāja, nu, attīst tavs prāts, ka tavs sakautais prāts, kas saka, ka tu nevar vai tu nevar, tas ir tas, kas tev traucē. Dievu vārds, ko es tev saku, tu visu spēji tā spēkā. Tev viss ir iespējams. Viņa spēkā, ka viņš ir tas, kas dos man spēku, un es to varēšu uzvarēt, un es tā arī uzvarēju. Slavu Dievam. Un uh, trešā lējas bija Iesais 54. nodaļu atveriet. Es dalos jums vienkārši no savas personīgās dzīves, no savām personīgām attiecībām Dievu, kā tas man ir mainījis. Tieši tas, kad es vienkārši dzirdu un daru. Es dzirdu un daru. Un pienāk situācijas, kas man liek pastāvēt. Un uh, tieši šī rakstiet, ko es tagad dalīšos, bija man pēdējā mēneša laikā bijuši dažādi notikumi, diezgan sarežģīti, bet uh, tieši šī rakstiet man ir devusi spēku pastāvēt. Uh, Iesaist 54 no 11. līdz 17. pantam. Tu saliektā dzīves vētra daudz mētātā, tu nekad neiepriecinātā. Bija laiks manā dzīvē, kad es lūdzu Dievu, kad es pavadīju laiku ar viņu, es jutos tieši šāds. Uh, saliekts, <laughs> dzīves vētra daudz mētāts un tās, kurš nekad nevar būt vienkārši priecīgs. Visu laiku pa kaut ko gruzos, visu laiku pa kaut ko pārdzīvoju, kaut ko nomāks visu laiku. Un Dievs atkal tik spilgti atkal no Dieva vāršas, tu saliektā dzīves vērta daudz metā, tu nekad neiepriecinātā. Redzi, es likšu tavus akmeņus zināms rots rakstā un safīrs tev pamatos. Tad Dievs man saka, Dievs uzrunāja, es tavu dzīvi ceļu no pašiem pamatiem. Es celšu tavus troņus no kristā un tavus vārdus no rubīniem un iezīmēšu visu tavus robežu ar dārgakmeņiem. Visi tavu dēlu būs tā kunga mācīti un liels būs tavu dēlu miers. Tu spēcīgi balstīsies savā taisnīgumā atraisies no bailēm, jo tev vairs ne no kā nav jābīstas. Esi tālu projām no šausmām un briesmām, jo tās tev neuzbruks. Es cīnījos ar bailēm, un īstenībā vēl projām cīnos ar dažādām bailēm. Dievs saka, atraisies no bailēm, jo tev vairs ne no kā nav jābīstas. Esi tālu projām no šausmām un briesmām, jo tās tev neuzbruks. Zini, ja pret tevi kāds vērš uzbrukumu, un šis ir ļoti spēcīgi, zini, ja pret tevi kāds vērš uzbrukumu, tas nenāk no manis – kas saceļas pret tevi, tas kritīs tevis dēļ. Redzi, es radīju kalēju, kas uzpūš oglēs uguni un kaldina pēc savu amatu ieročus. Es radīju arī postītāju, kas tos sapost. Nevienam ierocim, kas svēs pret tevi, neizdosies tev pieveikt. Un ikviena mēl, kas uzstāsies tiesā pret tevi, tu noraidīsi kā netaisna liecība. Tas ir, tas, tas ir tā kunga kalpa mantojums un man svētība, kas tos pavadīs, sakas tas kungs. Es tev iesaku šo rakstvietu, ja tev ir cīņas ar bailēm vai cīņas ar kādām situācijām tavā dzīvē, izrakst šo rakstvietu kaut kur uz sienas mājās. Un, jo šī, ja mēs, ja tu prasi, nu tas jau bija Izrēlam, tas bija kaut kādiem citiem cilvēkiem. Nē, tas ir tev, jo tas ir rakstīts kam, jo šis ir tā kunga kalpa mantojums. Tā ir mana svētība, kas viņu pavadīs. Tad, tad, ja kāds, ja nāk tavā dzīvē kāds uzbrukums, vai liekas, ka tev kāds uzbrūk, un tev, Dievs saka, pirmām kārtām saprot to, ka tas nenāk no manīm. Es neesmu tas, kas to es radījis, es neesmu tas, kas esmu pret tevi kaut kādā veidā sazvērējies vai pret tevi tagad vēršos. Es tas neesmu. Un to ir ļoti svarīgi tādos brīžos saprast. Jo tad, kad tu saproti, ka tas nav Dievs un Dievs ir tavs patvērums, tu vari skriet pie viņu patvērties. Tu vari stāties viņu priekšā Dievs, ja tu pat nesaproti, tu vari teikt, Dievs, šajā brīdī es tev lūdzu aizstāv man, kungs. Šajā brīdī, un nevis, nevis piemēram, oh, es noteikti kaut ko, Dievs par man par kaut ko soda. Es nezinu, varbūt tavā dzīvē nav tā. Bet ļoti bieži, ka kādas situācijas noteikti mums iespējams ienāk prātā kaut vai nedaudz tā doma, iespējams tas ir Dievs. Iespējams, viņš kaut ko man soda par kaut ko, ko es esmu izdarījis, par kaut ko, ko es neesmu izdarījis. Šķiet, ka Dievs ir kāds vienkārši, kas gaida ar pātāk, vienkārši sist tikai tā, ka kaut ko tu izdari vai tu neizdari. Bet Dievs saka, ja tev vēršās kāds uzbrukums pret tevi, tas nav no manis. Un tas, kas ceļās pret tevi, tas kritīs tevis dēļ. Jo es esmu iestājis par tevi, to Dievs saka. Un es lasīju šo rakstiet, un, un atkal, šeit ir tas, es dzirdu, kā Dievs saka, es dzirdu, ko viņš saka. Viņš saka, atraisies no bailēm. Jo Dievu klātbūtnē, Dievu, ka vien Dievs ir blāks, ka Dievs ir ar tevi. Viņš saka, kas var būt pret tevi? Viņa klātbūtnē bailes pazūda. Viņš vienkārši ir klāt, un, un vienkārši tas, ko ienaidnieks vienmēr nāk ar meliem, viņš saka, Dievs ir pret tevi. Nē, viņš nav pret tevi. Ja tu esi viņa bērns, viņš nav pret tevi. Saprat, viņš ir tavs patvērums, viņš ir tas, pie kā tu vari tvērties. Un šeit paliek atkal tā izvēle mums, vai mēs tam ticam, vai mēs, mēs kad dzirdam šo vārdu, vai mēs to daram, mēs klausam, vai mēs nedaram. Un tas, kas nedara, tas ir tas, kas nepastāv. A tas, kas dara, ir tas, kas pastāv. Kādās situācijās. Un, piemēram, varbūt jums tā nav, bet man tā bija. Pagājušo piekdienu, nevis šito, bet pagājušo piekdienu. Es uh, sarunājuši, tur Ilze sarunājuši satikties ar pāris, nezinu, meitenēm pusdienas laikā. Uh, padzert kafiju. Un es domāju, labi, es paņemšu Sofiju, nu, Gloriju bendāžā, es paņemšu Sofiju, un es braucu, ka laicīgi izbraucu, lai brauktu tur satiktos pie Šarlotas, paņemtu bērnu, lai jūs varētu, nu, tā kā papusdienot kopā ar meitenēm. Un es griežos ārā, ja zinat, kur ir Aiņiela un Mucinieka ielas. Nu, tā, tas tā šaurā vienvirziena iela, bruģi, ja? Es braucu no domas. Es griežos ārā tā kā uz Mucinieka ielu braukt prom uz tā kā gar Maksim uz, uz, un Rimī. Un tieši uz krustojuma man nolūst uh, šarnīgs izlec ārā, man ritenis paliek šitā, man riteņi, katrs priekšējais ritenis bija šitā. Un uh, šādās situācijās tehniski sievietes, ja varbūt, nu jūs labi varbūt saprotat, varbūt nē, tu nevar viņu nevilkt to mašīnu, nu, nevar, jo ritenis vienkārši šitā nokarājās, viss, neko nevar izdarīt. Un es palieku uz krustojumu. Mašīnas normāli izgriezties ārā nevar, es tur visiem redzēt, tur pieres raucās, tur kas te notiek, ko tu nevar pavilkt malā? Nu nevar, tādās situācijās neko neizdarīt. izdarīt. Tas, ko es varēju izdarīt, ir jāsauc evakuators. Uzreiz, protams, galvā cing, cing, cing, cing, naudiņa tulīt aizies, jā, apzinies, kad jāsauc evakuators, man jau evakuatoru nav numuru. Kā es par varu iedomājos, kaut kas tāds ar manim notiks. Un augsts, un, un es skatos, un neko nevar izdarīt. Nu, piemēram, kaut vai to riteni varētu, nezinu, iztaisnot, vai kā es domāju, var, varētu varbūt pastumt, jo tik nērtā vietā man viņa noplīstā mašīna. Vienkārši tik nērtā vietā. vietā. Es domāju, nu es vienkārši, sorry, cilvēks neko nevar izdarīt. Nu, viņi tur brauc un skotās un domā, ka varbūt kāds ieskrējas un aizbēdz no manīm vai kā. Skatās, nu mašīna normāli un kaut ko vēl tur mm, krata galvu un dusmīgi cilvēki sēž tajā mašīnā. Es saku, nu es neko nevaru izdarīt. Es zvanu 118, domāju, nu iedodiet lūdzu evakuātoru numuru. 118 iedod evakuātoru, kurš ir saldū. Es jums zvanu, es saku, sveiki. Nu, tur uzrakstīts, kuldīga evakuators 24 stundas diennaktī. Viņš man nosauca. Natsūta līziņā to telefonu. Paldies, par to arī samaksāja kāds 2 eiro par to zvanu. Un uh, es zvanu viņam, un uh, viņš saka, nu, es jau saldojas. Nu kā, nu, kamēr aizbraukšu, tas, nu, tas lētāk nebūs. Es saku, nē, nebrauc, viss. Bet es zinu, ka kuldīgā ir evakuators. Man iepriekšējā darbietā arī ir evakuators. Es zvanu kolēģiem, es saku, klausies, var evakuatoru dabūt? Mums viņš noplīs, neiet. Esmu nu, foršs. Forš. Um, Jūs ar nesanāk tā pusdienošana mazā tur ārdās ņemās, <laughs> viņa aizbrauc mājās. Un uh, es beigās sazvanu kaut kādā brīnumā veidā, dabu es zināju, ka mīra un es meklēju, kurš varētu man iedot to telefonu numuru, un es dabūju to telefonu numuru, es sazvanu to cilvēku, un viņš saka, nu labi, mums tikko atbrauc no Ventspils, tas cilvēks, viņš paēdīs pusdienas, un tad viņš aizbrauks pie tevīm. Un tas cilvēks ritīgi, nu, ritīgi šokā, ka 118 neiedod viņu numuru, ko viņš visu laiku viņiem maksā tam 118 to reklāmu. Viņi neko nebija izdarījuši, viņi kaut kādu saldas numuru, tos tur ritīgi nostrīd, viņas tur sazvan tos 118, 188. Un es sēžu, kamēr es gaidu, es sēžu un ienāk tāds domas, nu, nu tas ir, nu, tā trāpīt, ja? Kas tas tāds ir? Nu, varēja noplīst vienalga kur, nu, varēja noplīst taisnākā ceļā, es nevienam netraucētu, bet tur visi griežās ārā tieši, tu nevar pabraukt man tur garām un tur. Es domāju, nu kā var šitā notikt? Un pirmā doma, kas ienāca prātā, es neticēt vai ne, ienāca, Dievs ir pret tevi. Jo Dievu bērniem jau tā nenotiek. Ja tu esi svētīts, kāpēc tad tevim tā notiek? Un es sēžu tajā mašīnā, un man raustās lūpiņu, un <laughs> es domāju, nu, ko lai es saku, nu. Un, ziniet, es sāku vienkārši slavēt Dievu. Es saku, Dievs, <laughs> kas svērš uzbrukums pret noviem, kad nāk, tas nenāk no manis. Un es nesabruku. Vienā brīdī likās tā, nu, un uh, es vienkārši sāku slavēt Dievu. Es saku, zinu ko? Un es tā skaļi pateicu, Sātan, tu man prieku tai kungā neatņemsi. Tu neatņemsi. Un viss, un es ņēmu šo Dievu vārdu, un es darīju, un es pastāvēju. Un uh, kas notika, vienkārši atbrauc tas trailers, tur nomocījās, man vēl nav āķis, kurš ir Fordiem jāieskrūvē. Un uh, uzvelka aizvedz pie servisu, servis izmantoja man vājo situāciju, nokās vēl vien naudu lielu. Nu, tādu man vāju brīzi izmantoja, lai Dievs viņam palīdz, bet nu. Uh, nokās ļoti lielu naudu, un tad uh, man stāstīja, nu, tas servisā, un viena lieta, kā sāk stāstīt, viņš saka, nu, tev ir ļoti paveicies. Jo iepriekšējā servisā, kad man taisīja, viņi ielika nepareizes skrūvus, viņi ielika mazākas skrūvus, un bā, es dzirdēju, ka kaut kas klāba, es arī mācīju, vienreiz, kas tur klāba. Un īstenībā, kas varēja notikt, jebkurā pie, uz šosejas braucot kaut vai, un es braucu uz Rīgu, tikko tur vēl visur ar bērniem braucam, uz šosejas tas būtu noticis, tad mēs te nebūtu visticamāk. Jo tas varēja pie kuras bedres vienkārši, viņas nestāv, nebija pieskrūvēts, viņas tā kā pie kādas bedres vienkārši izlec ārā, nu tur tehniski, ja. Un tas varēja man jebkurā bedrē notikt. Un es sapratu, tā bija Dieva milzīga žēlistība. Iespējams, ka Dievs pieļauj tieši tādā veidā, ka Dievs nu varēja jau nu, kaut kā bišķiņ, kaut kādā rimī stāvlaukumā, vai vienalga, kur es nevienam netraucētu, varēja bišķiņ kaut kā savādāk būt, bet zin kā, es teicu, man nepaveicās iespējams, bet man ļoti paveicās skati, ejot aprīlī, noteikti to būtu redzējuši un es nebūtu skati izgājis, jo tā ir ļoti tipiska kļūda um, nepieredzējuši servis cilvēkiem, kas šitā dara. Bet tā ir ļoti, nu, var ļoti letāli beigties. Un es sapratu, tā bija dievžēlstība. Tā bija dievžēlstība, kas man pasargāja. Un es domāju, kā es tagad, kā es tagad izdzīvošu, un Dievs atkal saka, Matei 6, atceries, ko es tev teicu? Paļaujos uz manību. Un šeit ir tas, ko es gribētu, ar ko es noslēgšu. Mēs dažādās situācijās, mēs dzirdam Dievu vārdu. Un tad es domāju, nu, kā lai es palieku pastāvīgs daudzās situācijās. Un ir situācijas, kad es vienā pirmajā momentā neesmu pastāvīgs. Es neesmu vienmēr tāds. Bet šeit ir tas, tas, ko Dievs tev ir teicis. Tev ir izvēle darīt vai nedarīt. Dievs saka, kas dzird un kas dara. Tas ir tas, kas ceļ uz tā pamata, kas pastāv, kas ir stiprs. Tāpēc es tev iedrošinu, tas, ko Dievs tev ir teicis, vienkārši dari. Dari. Tādās situācijās vienkārši paklaus un dari. Un tu pastāvēsi. Un tu tādos, kad vēja nāks, kad vētra nāks, man tā bija vētra varbūt to mašīnu, ja tajā brīdī likās, nu, kolēģi iet garām un viņi zina, ka es esmu Dieva bērns, ja, nu, kā te tā, nu, uh, Nu, es teicu, ziniet, ko mums visiem nami vienādi izskatās iespējams, un tev varbūt viņš ir greznāks, bet es, es pie sevi, es savu nami celšu uz pamatu. Un ja šādas situācijas, es zinu, kā es pateicu beigās, es saku, šādas situācijas patiesībā ir sīkuma. Un es neļaušu, lai mans prieks tik laupīts, es neļaušu, es vienkārši pastāvēšu, es saku, Dievs, paldies Tev. Par jebkuru situāciju, un visu tu, es, tu vari vērst par labu. Paldies, ka Tu dod mieru, paldies, ka Tu uh, Es tur nezinu, neaizmet bībeli pa gaisu un teicu, man nevajag neko no šitā. <laughs> ja tu nevar man šitā pasargāt, es saku, Dievs, zini kā, ja kādas situācijas būs, Dievs, es pastāvēšu uz tavu vārdu. Es darīšu to, ko tu man es teici, nebaidīties, uzticēties, lūgt, nāk pie viņa. Es darīšu un es ticu, ka es pastāvēšu. Amen. Un es gribētu aicināt, es nezinu, kur ir gads. Es gribētu šodien, ka mēs dziedātu kādu dziesmu, bet pirms mēs dziedāsim – Es gribētu iziet par vēl vienu tādu lietu, par klīntu runājot. Tad, tad noslēdzot, ja, kas dzird un dara, ir tas, kas pastāv, kas dzird un nedara, uh, ir tas, kas nepastāv. Vai ne? Un uh, es psalmos ir fantastiski lieta ļoti daudz reiz pieminēt. Un es viņiem visiem iziešu ātri cauri, bet uh, <clears throat> ļoti ātri, un es nāc, mēs dziedāsim vienu ļoti labi zinām dziesmu mūsu draudzē. Iespējams, mēs dziedāsim vēl vienu, bet es gribētu, kad um, mēs atsaucamies kaut kā uz to. Un mēs paņemam šo, ko Dievs saka. Tātad psalms 18.3. Tas kungs ir mans akmenskalns, mana pils un mans glābējs, mans stiprais Dievs, mans patvērums. Psalms 18.32. Klintī līdzīgs patvērums ir tas kungs. Psalms 18.46. Slavēts, lai mans patvērums, mana klīns. Psalms 28.1. Kungs, mana klīns. 31.3. Esi man par klīnti, kur varu patvērties. 31.4. Tu esi mana klīns. 40. psalms, 2. pants. Viņš cēla manas kājas uz cietas klīns. 42.10. Man stiprā klīns ir tas kungs. 42.10. 61, 2, 61. psalms, 2. pāns. Pacel mani uz klīns kalnu, kas augstāks par mani, jo tu esi mans patvērums, stiprs tornis pret ienaidniekiem. 62, 3. Tiešām viņš ir mans akmens kalns un mans palīgs, mans patvērums, es gan nesaub, nešaubīšos. 62, 7. Tikai viņš ir mans akmens kalns un mans palīgs, mans patvērums, es gan netikšu satricināts. 72, 8. Dievs ir mans svētības avots un mans gods. Mans stiprāk līns, mans patvērums ir Dievs. 71.3. Esi man par klīnti, kur patvērties, par stipro pili, kas, kas lai mani pasargātu. Un 94.22. Bet tas kungs man ir kļuvis par stipru pili un mans Dievs par klīnti, kur paglāpties. Tas kungs ir mūsu klīns. Un arī šo visu, tu lasot, šo visu, lasot un, un dzirdot, mēs atkal varam izvēlēties. Darīt, tad, tad mēs varam paļauties uz Dievu. Tu vari paļauties uz Dievu. Viņš ir stiprāk līns, viņš ir patvērums. Viņš ir tas akmenkalns, kas nebrūk, kas nevar cik, cik salausts. Amen. Es, es, es aicināju, ka mēs varam piecelties, mēs slavēsim Dievu. Vienkārši slavē Dievu. Un to, ko Dievs tev saka, jo kamēr mēs to zobenu nepaceļam un nelietojam, ienaidnieks bieži vien nāk par mūsu izsmiet. Bet ja mēs viņu paceļam, kaut kādā vienkārši paceļam to zobenu, tad Dievu vārdu, kas ir dzīves Dievu vārds, to, ko Dievs tevi teica, tie apsoldījumi, ko viņš tevi devusi, ja tev vēl nav, tad dēļ Dievu vārdu, tu to saņemsi, un ir ļoti daudz. Mēs varam paķēt, pacelt viņu, paņemt viņu rokās. Un teikt, Dievs, es ticu tam, ko tu esi teicis, un es, es visu spēju. Dievs, tu esi mans stiprāk līns. Es pie Tevs varu tvērties. Halleluja. Slavēsim Dievu. Nav tādas klīns, nav tādas klīns kā tu, Dievs. Nav cita vārda, kas cienīgs slāva šīs. Klints, kurā glābjas, ko neviens nevar gāst, tu pieņem mūs kā solījis. Nav tādas klints, nav tādas klints kā tu. Klints uz mūžiem. Jēzus ir tā klīns, klīns uz mūžiem. Jēzus ir tā klīns, klīns uz mūžiem. Jēzus ir tā klīns, nav tādas klīns, nav tādas klīns kā tu. Klīns uz mūžiem. Jēzus ir tā klīns, klīns uz mūžiem. Jēzus ir tā klīns, klīns uz mūžiem. Jēzus ir tā klīns, nav tādas klīns, nav tādas klīns kā tu. Klīns uz mūžiem. Jēzus ir tā klīns, klīns uz mūžiem. Jēzus ir tā klīns, klīns uz mūžiem. Jēzus ir tā klīns, nav tādas klīns, nav tādas klīns kā tu. Paldies Tev, Debes Tēvs, par to, ka Tu esi mūsu klīns Tu esi tas akmens kalns, pie kur mēs varam tvērties. Tu esi tas, pie kur mēs varam iet, jebkurā brīdī, jebkurā situācijā, Dievs. Paldies Tev, kungs, Dievs, ka Tu esi solījis, Dievs, ka ja kāds uzbrukums, kāds notikums vēršās pret mums, Dievs, Taviem bērniem, Dievs, mēs varam teikt droši, tas nenāk no Dieva, tas nav Dieva inscenāts, tas nav Dieva plāns, tas ir ienēnies, kas uzbruk, un šis ienēnies, kas uzbruk, viņš kritīs mūsu dēļ, jo tāda ir Tavas žēlstība, Tāds ir tavs apsolījums, kungs Dievs, mēs tev pateicamies. Un jebkurās situācijās es lūdzu par maniem brāļiem, māsām, es lūdzu Dievs Jēzus vārdā, kad arī viņi pastāvētu, jebkādās viņa vētrās, jebkādās viņa plūdos, ka viņu nāms būtu tas, kas pastāv Dievs, ka viņi būtu tie, kas dara to, ko tu viņiem konkrēti saki, Dievs, Jēzus vārdā. Es tev lūdzu, es tev slavēju, es tev pateicos, kungs Dievs. Kungs tiešām māci, mums dod mums žālstību, tiešām arvien vairāk un vairāk darīt to, ko Tu mums esi teicis, to, ko Tu runā, Dievs. Nebūt tiem, kas tikai vārdu klausās, nebūt tiem, kas tikai vārdu skatās, bet neņem un nepielieto savās dzīvēs, Dievs. Es lūdzu, ka mēs to darītu, Dievs, ka mēs pielieto to savās dzīvēs, visu Tavs apsolījums, visu, ko Tu esi teicis, Dievs, Un tad tādā veidā mēs pastāvēsim caur jebkurām grūtībām, Dievs. Kad nāk šie plūdi, kad nāk šīs vētras, Dievs, mēs nebūsim tie, kas ļodzamies vai krītam vai gāžamies. Mēs nebūsim tie, kur dzīvēs ienāk kāds posts. Dievs, mēs būsim tie, kur pastāv caur visām situācijām, Dievs. Kungs, jo tiešām lietas līst gan pār taisniem, gan pār netaisniem. Daudz situācijas notiek gan taisniem, gan netaisniem, Dievs. Mēs Tev pateicamies, ka caur visām situācijām mēs varam pastāvēt, mēs varam būt stipri, mēs varam būt par liecību, mēs varam būt par iedrošinājumu citiem cilvēkiem, Dievs. Un arī tas miers, ko Tu dod, ko Tu mums esi solījis dot, kurā situācijā, Dievs, kaut vai tas, ka Tu saki, ka mēs varam nākt pie Tevs visu savus zūdīšanos, visu savus problēmas nestāvā priekšā ar lūkšanām, ar pateicības lūkšanām, ar aizlūkšanām, Dievs, Un tu mums pretī dod mieru, kas pār par saprašanu, Dievs. Tas miers, ko es esmu piedzīvojis, es ticu, ka brāļi mās šeit ir piedzīvojuši un var piedzīvot to mieru, kas ir pāri saprašanai, kurš nav izskaidrojams, kurš nav uzrakstāms, Dievs. Bet tas ir tas miers, ko tu dod, jo mēs liekam savu cerību uz to, ko tu esi teicis, to, ko tu esi apsolījis, mēs daram, mēs paļaujamies, mēs pakļaujamies Tev dzīvēs, Dievs. Dievs. Māc mūsu dzīves tā celt, ka mēs viņus ceļam uz klinti, Dievs. Un, kungs, ja kāds ir sācis celt uz smiltīm šeit, vai ja kāda nams ir uz smiltīm, Dievs, es lūdzu, Dievs, ka viņš tiešām pārdomātu un celtu, Dievs, un pārbūvētu vai celtu, Dievs, tā, lai tas paliek uz klints, Dievs, uz Tavu vārdu, Dievs, lai tas paliek uz Tevi, kungs, Dievs. Paldies Tev, Tēvs, es Tev lūdzu, es Tev pateicos, Dievs, Jēzus Kristus vārdā, slava Tev, Dievs, un paldies, kungs, ka mēs arī šajā dziesmā dziedam, Dievs, ka Tu esi klīns, klīns uz mūžiem, ka nav tāds klīns, kā klīns, kāds esi Tu, Dievs, nav cita vārda, kas, kas, dod, kas dod šo pestīšanu, kur mēs varam patvērties, kur mēs varam skriet, Dievs arī Dāvids un viss, kas sarakstīja psalmus, to saprat, ka viņi skrēja pie Tevis dzīvēs, Dievs, kurās situācijām zināja, ka viņi var patverties, ka viņi var paglāpties, ka Tu esi drošs patvērums ienaidnieku laikā, kad ienaidnieks uzbruk, Tu esi drošs patvērums dzīvēs, Dievs. Tāds Tu esi, kungs, Dievs, mēs Tev slavējam, mēs Tev pateicamies, Dievs. Es lūdzu, Dievs, vēl vienreiz, ka mūsu dzīves būtu tās, kas pastāv vienalga kāds vētras būs pār pasauli, vienalga, ko mēdīs soli vai vēl kāds cits soli, Dievs, ka mēs būtu tie, kur nami stāv uz klintīm, ka mums būtu nami, kuri pamatīgi pamati, Dievs, ka mūsu dzīves būtu tās, kas arī tad arī pastāvēs, Dievs. Tas vairs nav jautājums, vai, tie, vai tās dzīves pastāvēs, tās dzīves pastāvēs. Viņas netiks kustināts, viņas netiks izjaukts. Dievs, kas ceļ uz Tevi, kungs, Dievs, to, ko Tu saki, Dievs. Jēs, kas vārdās, lūdzu arī par katru vienu, Dievs, ka mums arī būtu dzīves, patiesas attiecības ar Tevi, Dievs. Es lūdzu, Dievs, lai mūsu vidū arvien vairāk, kungs, izmienīs kādu reliģiju vai kādas reliģijas darbības, ko mēs darām tikai tāpēc, ka ir jādara. Mēs, bet lai visā, ko mēs darām, mēs nestu godu Tev. Mēs nestu Tev slavējot, mēs nestu prieku, mēs dzīvot vienkārši Tavā klābūtnē, Dievs. Jēzus Kristus vārdā es Tev pateicos un slavēju. Tu esi varens. Un visi teica, Amen.